sa ating Panginoon at tayo po'y gather niya at mag-aral ng kanyang salita. Kaya kung meron tayong Biblia, Psalm 46, yung ating binasa kanina, basahin ko lang yung verse 1 up to 4. Tayo pong lahat ay tumayo. And follow me with your eyes. Psalm 46, 1 to 4. Verse 1 God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, Selah. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, aming dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pagkat binigyan niyo muli kami ng opportunity to open your holy word at pag-aralan, pakinggan, at dalahin po namin yung banal espiritu po ninyo, siya pong manguna sa amin upang may pamuhay po namin ang aming matunan ngayong umagang ito. At ang pangalan niyo lang, Panginoon, ang patuloy na may taas. Salamat, meron kaming banal na aklat na mula sa inyo nagpapaalala sa amin, nagpapalakas sa amin. At salamat o Diyos, dito namin nakukuha yung lakas ng loob mula sa inyo, karunungan upang may pagtanggol namin yung tama at hindi mangibabaw yung mali. Salamat Panginoon pagkat pag-aralan namin ang yung isang awit na naging tema ng Reformation na sinulat ni Martin Luther. Gagabayan po kami ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Okay, another hymn na ating pag-uusapan, hindi lang siya pag pag-aralan natin kung, kung saan ay isang tribute din natin sa isang tao na napakatapang na ginamit ng Panginoon noong 15th century o 16th century at ang pangalan niya po ay si Martin Luther at sinulat niya itong A Mighty Fortress is Our God. Siyempre, naisulat niya ito sa German at translate na lang sa English. Okay? Psalm 46. Ito po si Martin Luther. Siya po ay pinanganak noong 1483. Siya po ay namatay noong 1547. Isang reformer. Isa sa mga nagtatag ng Reformation ng Dark Ages. At iba yung panahon nila, mas grabe sa panahon natin ngayon. Sabi niya, unless I am convinced by proofs from scriptures or by plain and clear reasons and arguments I can and will not retract or renounce, for it is neither safe nor wise to do anything against conscience. Here I stand, I can do no other. God help me. Amen. Yan po ay inedit na yan. Pero mamaya mababasa natin yung pinakabuong sinabi niya sa harapan ng council pagka sinabihan niya, sinabihan siya na dapat niyang bawiin yung kanyang ginawa. Pag, pag hindi niya ginawa yon, ititiwalag siya ng Roman Catholic. Isa po siyang monk, isang matapang na priest, pero nung siya'y naligtas, nakakilala sa Panginoon, binago siya at naging, naging matapang siya sa katotohanan. Naging matapang siya sa tamang Diyos at sa salita ng Diyos. Sino ba to si Martin Luther? Professor. Siya po'y nagtuturo sa theology ng theology sa isang seminar, seminary ng kanyang kapanahuna. Si Martin Luther was a German professor, professor of theology, composer. Siya yung sumunod ng A Mighty Fortress is Our God at iba pa. Former priest, former monk, and a seminal teacher in the Protestant Reformation. Luther came to reject several teachings and practices of the late medieval Catholic Church. Pinanganak siya noong November 10, 1483, doon po sa Germany. At siya po'y namatay noong February 18, 1546. At siya'y nakapag-asawa. Nung siya'y naging Christian, nagkaroon din siya ng pagmamahal sa isang former nun. Okay? Si Kat Katarina von Bora. At yung buhay niya, marami siyang na-influence ng mga Kristiyano na naging matapang din sa salita ng Panginoon. Sila nga si Philip Melanchthon at si John Calvin, si Karl Barth, at marami pang iba. At ang Christianity natin ngayon, kung bakit naging matatag din, naging matibay, dahil isa sa mga ginamit ng Panginoon, itong tao na ito, si Martin Luther. At isa rin sa mga naka-challenge kay Martin Luther ay si John Huss Si John Haas ay dati rin siyang priest, naging Christian siya, nung siya naging Christian, pagkat that time, nung panahon nila, pag ikay naging, nag-iba yung paniwala mo at hindi paniniwala ng Roman Catholic, ikaw isang heretic. Ikaw ay gumagawa ng laban sa, sa kanilang church, sa Panginoon. Kaya ang parusa ay death penalty. Kaya si John Haas ay sinunog. Sinunog pero siya'y sinusunog, siya'y umaawit ng papuri sa Panginoon. At maaaring narinig din ni Martin Luther yung taong ito at naging challenge sa kanya para mamuhay sa Panginoon kahit may persecution ng panahon nila. Pag sinabi nating fortress, para ma- mapaliwanag natin ang gusto, ito yung mga tinatawag ng fortress ng panahon na yon Hanggang ngayon ay eh, marami pa rin mga mga building na ganito kahul, katulad na tinatawag lang fortress. Mahirap pasukin, mahirap gibain. Matibay. Ganyan yung mga larawan nila. Okay? Kaharian. Mga palasyo na matitibay na hindi maakyat. Kailangan mo ng mahabang hagdanan at matitibay yung mga kapal ng semento niyan. Kaya tinawag lang fortress. At yung, yun yung mga ancient fortress na hanggang ngayon ay buhay pa rin. Iba dyan ng matagal ng panahon na. Okay? Kaya yung title ni, na, kin, na kinompose ni Martin Luther ay A Mighty Fortress is Our God. Balikan natin yung ating binasa po. Sa Psalm 46. Sabi diyan, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Pag-usapan po natin, we are protected by the presence of God. Si Martin Luther, nung siya naglilingkod pa sa Roman Catholic, sila'y naniniwala na kahit napakabait mo na, kailangan pa rin ng seven sacraments kailangan pa rin ng indulgences, kailangan mong bayaran mo yung kaluluwa mo para maligtas ka. Okay? Ito yung panahon na yun, ang kalang paniwala, para maligtas ka, kailangan magbayad ka. Kailangan ibenta mo yung lupa mo at ibigay mo sa kanila. Yan po ay may film at may libro din na kung saan ay pumunta pa si Martin Luther doon sa Roman Catholic, doon sa Rome, na kung saan ay Luluhod kang paakyat doon sa napakataas na hagdanan. Pagkat paniniwala nila, mapapatawad ka ng Diyos. Okay? Pero itong taong ito, mahilig magbasa ng aklat, napakatalino, doon sa kalang library, nagkataon may nakasingit na Biblia. At bihira lang basahin yung Biblia, lalo na kung ikaw isang ordinaryong tao, bawal sa iyo magbasa ng Biblia. At kung magbabasa ka ng Biblia, maliban sa bawal, kailangan Latin. Latin. At ang pwede lang mangaral ng aklat ng, ng Diyos, na Biblia, kundi yung mga priest lang. At ang kanilang pangaral ay Latin, na kung saan maraming tao ng panahon na yon, hindi nila maintindihan yung Latin at yung mga priest lang ang nakakaintindi. Ito rin yung panahon na kung saan ay bawal magbasa ng English Bible. Kailangan Latin. Pag ikay nagbasa ng English Bible, death penalty yon. Ganyan sila katapang, ganyan, kat, ganyan kalakas yung grupo nito na pwede silang magpataw ng kamatayan. Meron nga isang film na kung saan ay isang bata nakamemorize ng verse. At ang minemorize niya, nireset niya sa priest. At nirecite niya English version. Nung marinig ng priest, pinapatay siya at ang kanyang parents. Ganyan kagrabe. Read the church's read the church history para maunawa natin yung dark ages ng panahon ng Reformation. At nung makita ni Martin Luther na merong Biblia doon sa library doon sa seminary, binasa niya. Napunta siya sa isang talata, binas na dinala siya ng Panginoon sa Book of Romans. Tingnan niyo po yung Book of Romans. Ito yung talata na nangusap kay Martin Luther at siya'y niligtas. Ito yung ginamit ng Panginoon para siya'y maligtas. Sa Romans chapter 1, verse 17, upang lalo natin maunawaan kung paano naligtas si Martin Luther Nung panahon na kung saan ay uso yung persecution, ine-persecute yung mga pananampalataya na hindi sang-ayon sa kanila. Ito yung aklat na ginamit ng Diyos, Book of Romans, especially sa chapter 1, verse 17. Pagkat sila ay naniniwala, pag ikay naligtas, eh, para ikaw maligtas, kailangan ng mabuting gawa. Good works. Kailangan bayaran mo yung buhay mo para maligtas ka din. Kaya meron silang seven sacraments na dapat mong gawin. Pero nung mabasa to ni Martin Luther, nangusap sa kanya yung Banal Espiritu at kinonvict siya sa kanyang kamalian. Sabi niya, sa verse 17, 17, For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Yun ang nangusap sa kanya. Kasi sila ay by works. Sila ay namumuhay by works para maligtas. At binanggit sa Bible, the just shall live by faith, not by works. Kaya naglaro sa isipan niya, iba yung kanilang katuruan, iba yung kanilang panampalataya sa katuruan ng Biblia. For in it, yung it na binabanggit yan, yung gospel of Christ yung gospel na tungkol kay Jesus Christ. Kaya pag ang tao naniniwala sa ginawa ni Jesus Christ dun sa Calvary, siya'y maliligtas sa magitan ng panampalataya. Kaya naglaro sa isipan ni Martin Luther to, hanggang bandang uli, siya'y nagsisi ng kasalanan at tinanggap niya yung katotohanan, sinurrender niya yung kanyang buhay sa Panginoon. Alam niya, against sa kanyang kaalaman, pero mas pinaniwalaan niya yung salita ng Diyos kaysa katuruan na binigay sa kanila. It is written, the just shall live by faith. Nung siya naging Krisyano, binasa niya yung Bible at marami pa siya natuklasan ng mali na kanilang panampalataya. Umabot ng 89 pieces o 88 to 89. Sinulat niya yon at kinabit niya doon sa pintuan ng isang katedral. Hindi para magprotesta, para iparating at pag-usapan, ito yung kamalian natin, baguhin natin. Pero hindi tinanggap ng kanyang grupo. Kaya siya pinatawag. Yung binasa natin kanina, yun ang kanyang sinabi. Hindi ko pwedeng baguhin yung panampalataya ko, maliban na lang kung sinabi ng salita ng Panginoon. Kaya siya kumapit na kumapit na siya kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi ng council o ng kanyang grupo. Kaya yung loyalty niya, doon na sa salita ng Panginoon. Kaya nagalit, pag binasa niyo yung history na yon, na kung saan after ng council, after ng pag-uusap na yun, ng meeting, may plano siyang isa-assassinate. Pero nilihi siya ng Panginoon sa ibang lugar, dinala siya sa ibang lugar. Hindi nila dinaanan yung dati nilang dinaanan. Pagkat alam nila, may nag-aabang doon para patayin si Martin Luther. Kaya ginawa ng kanyang mga kasamaan, tinago nila si Martin Luther. Tinago nila sa isang lugar na kung saan ginamit ng Panginoon si Martin Luther na i-translate niya yung Latin Bible to German Bible. Natapos niya yun. Kaya pasalamat yung mga taga-Germany. Meron tinang isa sa mga naunang translation ng Biblia, yung translate ni Martin Luther. Okay, balikan po natin yung ating pinag-usapan. Dito niya hinango, dito niya nakuha yung a mighty fortress is our God. Sabi niya, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Pagkat nung panahon na yon, wala siyang inaasahan kundi Diyos lamang. Pagkat napakalaking grupo yung kanyang gigibain, napakalaki ng grupo ng kanyang binangga, na kung saan ay Nung panahon na yon ay nagka, maraming namatay. Maraming namatay kasi na, maraming sumunod kay Martin Luther eh. Kaya nagkaroon ng religious war nung panahon na yon sa Germany. Maraming namatay, 100,000. Iba mga followers ni, ni, ni Martin Luther, iba naman followers ng kanyang dating grupo. Kaya masarap balikan yung history ng church, history ni Martin Luther. Pero napakatapang niya na natili pa rin siya sa tama. Ngayon, ang issue ngayon, LGBT, hindi nga pinag-uusapan noon yan. Eh. Ang pinag- pinag-uusapan ng panahon ni Martin Luther, idolatry, indulgences, laban lahat sa Roman Catholic. Yun ang tapang. Pagkat yung mga preacher ng panahon ni Martin Luther, talagang linalabanan nila yung labag sa Diyos, yung sumamba sa idols. At pag binanggit mo yon, kamatayan, death penalty, ang i- ihataw sa iyo. Papatayin ka. Kung di ka na mapatay, ipapa-assassinate ka. Pero ito yung yung naging tema ng Reformation, a mighty fortress is our God. Alam nila, mas matatag ang kanilang Diyos, mas matibay ang kanilang Diyos, kaysa sa grupong ito. Kaya God is our refuge and strength, a very present help in trouble. We are protected by the presence of God. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tandaan po natin, araw-araw we are protected by the presence of God. Lagi natin siya kasama. Hindi dapat tayo mangamba. Hindi dapat tayo matakot. Kung ikay tunay na Kristiyano at sumusunod kay Kristo, kung ikay namumuhay sa kabanalan, kung ikay namumuhay sa tama, prepare yourself for persecution. Alam nyo ba, napaka-honest ng Panginoon pag binasa ninyo? Hindi niya tinatago yung katotohanan eh. Lahat ng sumusunod sa akin, sabi niya, will be persecuted. Kung ako nga pinersecute eh, kayo pa kaya? Pero bigyan ko ng talaga, bago natin basahin yung iba. Sa Matthew chapter 5, Sa Matthew chapter 5, verse 12. Yung blessed, blessed, di ba? Pagdating sa verse 11 to 12, sa mga sumampalataya sa Kanya, ito yung Kanya sinabi. Hindi bed of roses ang Christianity. Bed of thorns. Pero diyan matitest kung tunay yung panampalataya mo diyan sa mga pagsubok at sa persecution. Sabi sa verse 11, Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Sa verse 12, dapat ba tayo maging malungkot pag tayo pinersecute dahil sa katotohanan? No! Sabi niya, rejoice and be exceedingly what? glad. Magalak ka. Kung ikay pinipersecute sa iyong bagong panampalataya, sa iyong pagsunod kay Kristo. Bakit? Hindi lang magalak. For great, what? Great is your reward. Saan? In heaven. Mapalad yung mga pinipersecute sa katotohanan pagkat meron silang reward. Hindi lang ang reward ang binanggit eh. Great reward. Saan matatagpuan yon? In heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Ano si Jesus Christ, kayong mga sumusunod sa akin will be persecuted. Pero huwag kayong malungkot. Great is your reward in heaven. Di ba napakaganda? Iba yung reward sa lupa, yung reward dito na kinakalawang eh, nasisira eh, nawawala. Pero yung reward sa langit, hindi naglalaho yun. Lahat ng bagay sa langit ay eternal. Kaya yun mababasa natin yung ISIS, na kung saan yung mga Krisyano, hinuli, pinuwa, puputulan ng ulo. Pare tayo, nalulungkot tayo. Masakit talaga yung kanilang ginagawa. Hindi tayo sang-ayon sa kanilang ginagawa. Pero yan ang cost. Yan ang kabayaran ng mga tunay na Krisyano. At pag dumating yan sa buhay natin, huwag tayong malungkot, kundi rejoice. Great is your reward in heaven. Nakakaawa naman sila. Hindi. Sarapan ng Diyos ay, yes! Makakapiling ko na kayo mga anak. Di ba? Yung mga Kristiyano pinersecute tapos pinatay. Di ba? pinutulan ng ulo. Yung ating Panginoon, hindi siya nalulungkot. Eh. Natutuwa siya pagkat makakapiling niya yung kanyang mga anak na naging matabang sa katotohanan. Katulad ni Martin Luther. Kailangan na, na-preserve yung buhay ni Martin Luther para gumawa ng theology, gumawa ng aklat na ayon sa kanilang salita at para pa maipangaral yung katotohanan. Alam mo, matabang na preacher to si Martin Luther eh. Matapang to eh. Tingnan niyo sa verse 2 and 3, sa Psalm 46. Tuloy po natin yung mga, mga talata dyan. Ano yung dapat maging application natin? Ano dapat ang makita sa ating buhay? Kung ang ating Diyos ay napakatatag, refuge, or fortress, strength, ano dapat maging ano natin? Sabi nga, a very present help in trouble. Anytime. Pag may problema ka, may pagsubok ka, pwede ka tumawag sa Diyos eh. Pwede kang lumapit sa Kanya eh. Di ba? Kaya nakakalungkot, ang ating bansa ay naturuan tayo magtiwala sa politicians eh naturuan tayo magtiwala sa mga mayayaman eh. Naturuan tayo magtiwala sa tao. Pero kung tayo magtitiwala sa Diyos, hindi tayo mapapahiya. Anytime, pwede natin siyang lapitan. Iboto niyo ako, madaling lapitan, mahirap hanapin. Wala rin. Di ba? Pero ang ating Diyos, madaling lapitan, madaling hanapin. Anytime, a very present, always ready makikinig siya sa atin, alam niya yung problema mo, alam niya yung problema natin, He is willing to help. Sabi niya, no? Ready to help us in trouble. Yan ang ibig sabihin na a very present help in trouble. May problema ka ba, kapatid? May pagsubok ka ba? Sinubukan mo bang lumapit sa Diyos? He is willing to help you. Kailangan mo lang lumapit, magtiwala sa Kanya. He is our refuge our strength. We are protected by the presence of God. Sabi sa verse 2 to 3, ano dapat maging reaction natin? Maging application natin? Kung ganitong klase ang Diyos natin, dapat ba tayo mangamba, matakot? Ha? Dapat ba tayo matakot sa global warming na tinatawag? Yung pagbabago ng weather? Dapat ba tayo mangamba? Ang nangangamba lang naman yan, mga politicians eh. Yung mga taong walang Panginoon sa kanilang buhay. Pero pag ikay may Panginoon sa buhay mo, nothing to fear. The presence of God is with us. We are protected by the presence of God. Tingnan niyo po sa verse 46. Verse 2 to 3. Nung binanggit ng writer, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, nakita niyo po yan, Therefore, ito ang conclusion natin, mga kapatid. We will not fear, even though the earth, what? Be removed. Nakakatakot ba yan? Yes. Pero sabi ng writer, we will not fear. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Nakaraan lang nga, di ba? Wala mang binabanggit ng mga bagyo, pero may mga bumabagsak ng mga bato sa sa ibang lugar eh. Nasaraduhan yung kanilang kalsada. Di ba? Yung ibang bansa naman, dumada yung kotse, bigla lang mabubutas yung gitna. <laughs> Bilang papasok may mga sinkhole. Di ba? May mga ganyan eh. Lumalambot na yung lupa eh. At yung mga magagaling sa pag-aaral sa lupa, halos sa Metro Manila may fault line eh. Dapat ba tayo matakot? That means heaven. To be with Christ. Kaya sabi dito ng writer, Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Sa verse 3, Though its waters roar and be troubled. Kaya alam na ng Panginoon yung mga tsunami, mga tidal wave, alam na ng Panginoon, alam na yung mga earthquake, alam niya yung mga bumabaksak, yung mga, mga bato, mga bundok, alam na ng Panginoon yan eh. Pero alam nyo kung bakit dumarating to? To test us. Kung ang ating panampalataya sa ating sarili o sa Diyos. Kung ating panampalataya, totoo, hindi. Pero kung ang panampalataya mo sa isang Diyos na matibay, na napakalakas, nothing to fear. Pero kung ang Diyos na pinapanampalatayaan mo ay walang kwenta, be afraid. Be afraid. Kung ang Diyos mo ay nasisira, be afraid. Pero kung ang Diyos mo hindi nasisira, nothing to fear. Fear not, for I am with you. Yan yung nakalagay sa Isaiah 41.10. Fear not, for I am with you. Sa Psalm 23 verse 4, tignan niyo po yung writer na ito, si David. Di ba kabisado natin yan? Pamilyar tayo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Tignan niyo po sa verse 4. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, ano conclusion niya? I will not fear. For you are what? With me. Your rod and your staff, they comfort me. Matakot ka pag wala yung Diyos sa buhay mo. Kung wala kang pinaniwala ang Diyos. Pero kung may pinaniwalaan kang Diyos at yung Diyos ng Biblia ang pinan- pinaniwalaan mo, He is our refuge, He is our strength, nothing to fear. He is with us. Emmanuel, He is with us. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Kaya yung mga tunay na krisyano, hindi sila takot sa kamatayan nila eh. Kung dumating man yan, blessing yan eh. Mapalad yung mga namatay sa Panginoon, sabi nga ng Biblia. Blessing ang kamatayan. Hindi yan blessing sa mga taong yung kanilang puso na sa mundo na. Takot na takot silang mawala yung kanilang yaman, takot na takot mawala yung kanilang pinaghirapan. Darating ang panahon talaga mawawala yan eh. Maglalaho tayo sa mundo eh. Pero ang pinaka-importante, meron tayong Diyos na pupuntahan. Meron tayong langit. May langit na naghihintay sa atin. May Panginoon na naghihintay sa atin. Di ba? Pre- out, absent from the body, what? Present with the Lord. Et, et, eh, alam ni Martin Luther to, kaya niya ginawa yung aklat na yon. At tignan niyo sa John chapter 10, 27 to 30. Pansinin niyo po yung yung sinabi ni Jesus Christ sa mga disciples niya. Ito po yung magandang assurance from Christ na kung saan ay hindi dapat tayo mangamba sa future natin pagkat binigyan tayo ng magandang assurance ng ating Panginoon. Sabi niya, My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Tingnan sa verse 28 and 29. Ano yung binigay sa atin? I give them what? Eternal life. Saan yung eternal life? Sa langit. And they shall never what? Perish neither shall anyone snatch them out of my hand. Verse 29, My Father was given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Hawak ka ni Jesus, hawak ka pa ng Ama, double protection. Double protection tayo sa Panginoon. Kapag may Kristo ka sa buhay mo, hawak ka ni Kristo at hawak ka pa ng Ama, ng God the Father and God the Son. Double protection. Pag binasa niyo pa ibang talata sa Biblia, hawag din tayo ng Banal Espiritu. The Trinity is with us. Protected by the presence of God. Kaya araw-araw tandaan niyo po, we are protected by the presence of God. Ganyan din po sa John 14, John 16. Tingnan niyo po sa John 16 verse 33. Yung mga talata na hindi natin mababasa, i-check nyo na lang yan sa bahay po natin. John chapter 16. Ito yung pangako ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disciples before crucifixion. Before his death. Itong sabi niya. Alam niyo, si, alam, si Jesus yung mamamatay, pero kinakabahan yung mga disciples. Sino dapat kabahan? Dapat yung mamamatay. Pero yung mamamatay, relax lang siya pagkat alam niya He is still in control of everything. At alam niya, yun ang paraan to save us. At yung mga disciples niya, kinakabahan. Ito sabi ni Jesus Christ sa kanila, binigyan sila ng magandang assurance. Verse 33, John chapter 16, verse 33. Tingnan niyo po. These things I, I have spoken to you. That in me, in me, sabi ni Jesus sa akin, you may have what? Peace. Hindi nyo ito makukuha kahit kanino man. Ito yung peace in the midst of trouble, in the midst of trials, in the midst of problems. You may have peace in the world. What? You will have what? Tribulation. Kaya wag na kayo umasa, gaganda yung mundo natin. Sinabi na ng Panginoong Yesus, dito sa mundong ito magulo. May earthquake, may tsunami, may tidal wave, may patayan, may ISIS, hindi lang ISIS, pati yung mga biglang nababalo na lang, namamaril na lang, meron yan. Marami yan sa Amerika. At yung nakarangan sa atin nga, di ba? Ang tapang ng estudyante, harap-harapan niya kahit may mga tao at alam niya mamamatay siya eh. Pero kailangan niyang tuparin yung kanyang pangako. Ewan ko kung bakit ganyan yung kanilang kaisipan. Di ba? Nakakatakot, bigla may magpapanggap na IT expert mag-aayos sa inyo ng internet. Yung pala, papatayin nyo mag-ina. Yung patay na yung bata, ewan ko yung ina, naghihingalo pa rin. Eh. Patay na rin? Oo. Oh. In this world, in the world you have tribulation. Alam niyo magandang leader si Jesus eh. He, he is very honest. Hindi niya binubola yung mga disciples niya. Ito mangyayari sa inyo pag sumunod kayo sa akin. Walang sugar-coated. Di ba yung mga preachers minsan, may mga, mga, mga bulak lagi magsalita eh. Mga ngako sa ng mga ganda eh. Pero si Jesus, napagaling na leader. Naging honest siya sa mga disciples niya. Pero pangako ni Jesus sa kanya, But be of good cheer. Alam mo yung salitang cheer, diyan nakuha yung cheerleader. Ano ginagawa ng mga cheerleader? In-encourage yung mga, mga katawan niya, talagang cheer. Talagang masigla, masaya. Bago ko makalimutan, mga kapatid, i-congratulate natin ang ating kapatid na si Sheila. Second place siya sa Bible quiz sa FEB. Yeah. Mahirap yun, ha? Il- kayong contestants? Ilan? Dalawa lang kayo? Ah, 20? Oh, kita 24, oh. Second place siya. Buti lang hindi nagmana kay Shirley. Okay. But be of good cheer. What? Ani next? I have overcome the world. Kasi, grabe, no? Eh kung itong pagtitiwalaan mo na napakatapang, napakalakas na Panginoon, nothing to fear. I have overcome the world. Kasama ba si Satan doon? Yes. Even the demons. Kasama doon yung mga bad spirit. I have, I have overcome the world. Na-overcome niya at patuloy niya pang ino-overcome. Kaya God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Nawa, yan ang ating talata, oh. Pag tayo lumalakad sa bahay, sa labas ng bahay, nothing to fear. God is my refuge. God is my strength. Anytime I can go to Him in prayer. And He's always ready to help me. Kung ipaparaphrase mo yung ano yung ipipersonal mo yung verse, yun ang ibig sabihin nyo. Nothing to fear. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam next year. Hindi natin alam next month. Pero alam ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya. Pakikinggan ka niya, tutulungan ka. Ano dapat gawin natin? Philippians 4, 6 8. Tingnan niyo po sa Philippians chapter 4, 6 8. Alam niyo, ito yung magandang gawain dapat natin araw-araw eh. Sa Philippians chapter 4, instead na malungkot ka sa isang tabi, magmukmok sa isang tabi, umiiyak sa isang tabi, Ba't ayaw mo subukin manalangin na lang? Instead na magreklamo ka, instead na umiyak ka, manalangin ka. Instead na mag-worry ka, manalangin ka. Mas malaki magagawa ng panalangin eh. Yung pag-iyak mo, maubos lang yung luha mo eh. Maliban lang kung umiyak ka, nananalangin ka. Pero kung binibili ang luha, ipunin mo. Makakatulong yan. Pero kung wala rin mang, mang, magagawa yung pagluha natin sa mga pagsubok, wala din. Maliban na lang kung umiyak ka sa harapan ng Panginoon, humihingi ng tulong. Pero kung nagmumukmuk lang tayo, walang tayong ginagawa, ginagawa, useless na. Tingnan niyo sa verse 6. Be anxious for nothing. Ibig sabihin, huwag kang kabahan sa lahat ng bagay. Pag may problema, huwag kang kabahan. Kasama mo ako. Sabi ng Panginoon, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Ano sabi yan? Let your request, request be made known to God. Ilang request yan? Namimili ba ang Panginoon ng mga request? Pwede ba akong magkaroon ng request? Wala siya. All requests. Request. Plural. Let your request be made known to God. Sabihin mo muna sa Panginoon. Pag may nagkasakit sa inyo, huwag muna diretso agad sa hospital. Sabihin mo sa Panginoon. At pag ikay nanalangin niya, diretso ka na sa hospital. Pag grabe na. Kahit na hindi grabe. Kasi minsan yung hindi, yung, yung hindi grabe, grabe pala eh. Manalangin ka muna. Lahat ng gagawin mo, sama mo ng panalangin. Bago ka manligaw, mag-pray ka muna. Bago ka mag-asawa, mag-pray ka muna. Bago ka mag-aral, mag-pray ka muna. Bago ka kumain, mag-pray ka muna. Magpasalamat ka muna. Lahat ng gagawin mo, mag-pray ka muna. Bago mo problemahin yung problema, mag-pray ka muna. A very present help in trouble. The same din sa Philippians 4:6, no? Let your request be made known to God. Sa Diyos muna. Sa Diyos muna. Then sa verse 7, Paano ko malalaman na sinagot ng Panginoon yung aking dalangin? Ang sagot ng Panginoon, yes, no, or wait. Pero ang pinaka-importante, peaceful yung puso mo. Tignan sa verse 8. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Hindi ka na maging apekt hindi ka na apektado ng problema mo, kundi apektado ka na ng presensya ng Diyos. Guarded. Guarded. Siya yung ating security guard. Siya yung ating bodyguard. Protected tayo ng Panginoon. We are protected by the presence of God. Pero may tungkulin tayo para hindi tayo masyadong maublema sa mundong ito. Alam niyo, ang problema, sa isip lang yan eh. Depende yung pumapasok sa isipan mo eh, natutunan mo eh. Minsan yung mga bagay na natutunan natin, yan ang nagbibigay ng trouble sa atin. Eh. Di ba? Tignan yung mga naliligaw, bakit sila nagkaka-trouble? Wala. problema eh. sila sa pag-ibig nila. Tignan sa verse 8. Dapat ganito yung kaisipan natin eh. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are, are, of, are of good report, if, there's, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Hindi ka lang magpipray. Pag-aralan mo yung salita ng Diyos, at yan ang tama, yan ang pure, yan ang manatili sa puso't isipan natin, para sa bawat decision natin, maging tama guided tayo ng Banal Espiritu. Yan ang gagabitin ng Diyos para yung trouble ay kaya nating bigyan ng tamang solusyon. Hindi agad tayo matataranta pag meron kang salita ng Diyos. Pag yung kaisipan natin guided by the Word of God. Yun ang sabi ni, ni, ni Martin Luther, captive, captive by the Word of God. We are protected by the presence of God. Basahin natin yung sinabi ni Martin Luther. Yung first stanza ng A Mighty Fortress is Our God. Ito sinabi niya, A Mighty Fortress is Our God. A bulwark. Ano yung ibig sabihin ng bulwark? Protection or guard or shield na napakatibay na walang sino man ang pwedeng sumira, gumiba. Grabe yung presensya ng Diyos, oh. Kaya nga, kaya nga, tandaan po natin, hindi na natin kailangan lapitan yung mga masamang spirito. Sila yung tumatabi sa atin because we have God. Sa bawat daan mo dyan, protected ka ng Panginoon, tumatabi ng evil spirit. Maliban na lang kung ialaw mo sila, makapasok sa iyo ng isipan, wag na. Okay? Kaya hindi dapat tayo matakot. Greater is He that is in us, that He that is in the world. And ibig sabihin ng bulwark, protection, shield, or guard, never failing. Yan ang ating Panginoon. Our helper, he amid the flood of, of mortal ills prevailing. For still our ancient foe that seek to work us woe, his prop and power are great, and armed with cruel hate on earth is not his equal. Totoo po yan. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. No panahon ni Martin Luther, ang ginigiba nila ay matinding reliyon. Pero hindi sila natakot hindi sila amba. Kahit ang iba niyang kasamaan ay pinatay. Pero nanatili sila kung ano yung tama at kung ano yung mali. Pinanindigan nila yun. At kasama nila ang Diyos. Kung dumating may kamatayan sa kanila, okay lang. We will be with Christ. Yan ang reformation ng panahon na yon. Sana ganyan pa rin yung tapang ng mga Krisyano ngayon. Sana gaya pa rin yung tapang ng mga preachers ngayon, katulad ni Martin Luther. Hindi siya takot ipangaral yung mali. Hindi siya takot ipangaral ang salita ng Diyos. Kahit ang kapalit ay kamatayan o persecution, He will stand for the truth. Because His God is our refuge. His refuge and strength. Kaya kung pag-usapan natin ang tapang ng mga Krisyano, hindi na natin makikita sa panahon natin ngayon. Marami siyempre, tapang naman ni Manny Pacquiao. Yes, may tapang siya. Pero hindi katulad ng tapang ni Martin Luther. Narinig niyo ba si Manny Pacquiao na sinabihin niya, tapihan niya yung mga mga mga ano niya na bawal sumamba sa Diyos Diyosan? Sa idolatry? Pero sila Martin Luther, sinasabi nila to. Malaking grupo yung gigibay nila Pagkat ang number one na kasalanan ng panahon yun, idolatry. Sa Ten Commandments, ay ang unang binanggit ng Panginoon, Thou shall not make any graven images. Thou shall not worship them. Okay? Ganyan tapang ni Martin Luther. Huwag tayong matakot. Ipangaral ang katotohanan. Maari may mga gagalit sa atin. Okay lang. Huwag lang ang Diyos ang magalit sa atin. Eh, Ayun ang kinakatakutan ni Martin Luther eh. Kung ang Diyos na yung kalaban niya eh. Delikado yun. Mas maganda ng kalabanin yung mga maling katuruan kaysa, kaysa kalabanin yung katotohanan yung ating Diyos. God has shown that there is safety. Sabi nga sa Psalm 48 verse 3, God has shown that there is safety with him inside the fortress of the city. Sino yung malalakas na tao? Yung mga wrestlers, yung mga bumubuhat ng bakal, mambabakal. Sino yung mga malakas na tao? Yung malakas na tao, ito yung mga taong sumurrender sa Panginoon. They are now in Christ. If anyone If any man be in Christ, is a new creation. Bakit? Pagkat siya nasa loob ni Kristo at napakatibay niya na, pagkat si Kristo yung bumabalot sa kanya, siya yung ating fortress. God has shown that there is safety with Him inside the fortresses of the city. Hindi natin tatapusin ito mga kapatid. Isi-series natin ito. Hindi ko ito mapipilit ng pag sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, lalo kang marami ka nakukuha eh. Limang puntos to, isang puntos pa lang tayo. Ganyong kaganda, ganyong kasarap ang salita ng Panginoon. Pag inupuan mo siya, parang ayaw mo nang tumayo. Kala ko tatlo lang yung makukuha ko eh. Pero lima. Ito isa pa lang to. We are protected by the presence of God. God is our refuge and strength, a very present help in time of trouble. Takot ka ba kapatid? Kinakabahan ka ba sa future? Dapat ba tayo matakot? Therefore, we fear not. We will not fear. Buksan niyo po sa Isaiah, dito tayo magwakas. Isaiah 41. verse 10. Kadalasan tayong gumagawa ng takot ah. Kaya mga bataan, lagi silang takot kasi mahilig sila sa horror eh. No? Mahilig sila manood ng horror. Sila lang gumagawa ng takot. Di ba nakakatakot yan? Entertainment yan. Pero pag, pag, pag ano, pinapal mo talagang gumagawa ka ng takot sa sarili mo. kung ang Biblia yung, yung babasahin mo, lalo kang lalakas eh, lalo kang titibay. Pagkat yung Diyos mismo kasama mo eh. Sa verse na sabi niya, no, Fear not. Anong dahilan? For I am with you. Di ba napakagandang promise yan? Kada lakad mo, kada punta sa malayo, nag-isa ka lang o may kasama ka, always remember Isaiah 41.10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Ano pangako niya? I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Huwag niyong gagamitin ito sa panliligaw, ha? Ah, okay, pagkakataon ko na. Malakas na yung loob ko. Fear not, for I am with you. Masasabi ko na sa kanya. Wow, huwag niyong gamitin sa ano yan. Ito sa spiritual na bagay sa ating spiritual na buhay. Okay? Yan ang sa magandang pangako. Naway tulungan tayo ng Panginoon manatili itong talatang ito sa ating isipan. Itong verse 1. Next Sunday, tutuloy po natin ito. 11 verses yan. Verse 1 pa lang tayo. Puri ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Takilang Diyos, takilang Ama. Napakasarap ng iyong salita. Napakasarap ng iyong pangako. Katulad ng aming pinag-usapan, we are protected by your presence. God is our refuge, our strength, a very help, very present, ready to help in time of trouble. Salamat o Diyos, kayong aming Diyos na buhay, hindi nasisira, hindi nagigiba. Kayong Diyos na nagligtas sa amin, Diyos na nagligtas kay Martin Luther upang malaman niya yung katotohanan at siya'y naging matapang sa katotohanan pagkat kasama niya yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yung Diyos na napakatatag, napakatapat, mapagmahal, banal na Diyos. Kaya kami na narito, huwag po namin kalimutan sa araw-araw ng aming buhay, sa lahat ng aming pupuntahan, lahat ng aming gagawin, kasama namin ang Diyos ng langit. Emmanuel, God with us. Kaya hindi dapat kami mangamba, matakot, sapagkat pwede kami lumapit sa inyo, humingi ng tulong, at huwag namin kalimutan ang panalangin at ang iyong salita. Inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalawalatian. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus.